Abakama eyokubanza esula ya munana Isanduku yendagano neretwa rwensinga Solomoni aketa bagurusi bona nabakurubenga nda nabamayiga omuli Isiraeli baija owe Yerusalemu kuyao esanduku yendagano yomkama omukigo kya Daudi ekyetwa Sioni Abaisiraeli bamugoba akiro kikuru kyomwezi gwa etanimu Ningo mwezi gwa mushanju Oroba agobire abakwani nabalevita bashutura yo yomkama. Eyema lyo muterano. Nebikwato bitakatifu byona nabi abairebiri omuyema. Omukama Solomoni nenteko yona ya Isiraeli ababaire bamukurasire bemanawe asanduku batamba entama nente zingi muno ezitaina rubara. Aho abakuani baleta esanduku yendagano yomkama omumwanya gwayo atakatifu nyakabara omulirwe ensinga ansi yamapapa gabakerubi abakerubi bakaba bashanshuruire amapapa gabo eiguru y'esanduku kityo bagishwekerana n'emigamba yokugishutuza emigamba ekaba erimira enshonga zayo zabonekaga kwema atakatifu omumaishoga atakatifu nyakabara kyonkati yabonekaga oyemire aheru ekyabao kuika mwaa omusanduku akaba atali mukantushana embengo ibiri ezo musa yatereiremu holebu mbali omkama yakoleire endagano naba isiraeli oroba abaire ni baruga misiri abakuani kaba aturukire atakatifu ekichu kibunda rwensinga yomukama kityo tibashoboire kukora mu rukagwabo arwenshonga yekichu ekyo ekitino kyo mukama kikaijura ruenshinga Aho Solomoni agambati omukama akatao ezoba aiguru kyonka akaanga uko alitura omumwiri malindindi Leba nkombekeirirwe rw'ensinga yekitinwa ebe buturo bwawe eirairion Solomoni na utubia abaisiraeli Omukama Solomoni alibente yona ya Isiraeli yemerere agiyumgisha agambati omukama ruwanga wa Isiraeli yasingizibwe ayagobeshereza omubushoborabwe ekyo yaraganisize tata Daudi ati kwema kirekyo nayire abantu bange ba Isiraeli Misiri tinaronzire kigo kyona kyona omunganda zona za Isiraeli kombe karwensinga mbali ndafuka mirwaga kyonka nkaronda Daudi kutwara iyangali yange ya Isiraeli tata Daudi yayendaga kombe kamu rwensinga yokufukamiramu omukama ruwanga wa Isiraeli kyonka mukama wene nakamugambira ati noro obaire nogonza kombe ka rwensinga yokumfukamiramu ego obaire otekereizege kyonka tiwe orayombe ka rwensinga egyo chana ndigombekerwa mutabani wawe obolizara mbono mukama ruwanga wa Isiraeli yagobeshereza endagano ye iyo yaragayine kuba antaireo kusikira tata Daudi kandi nshuntamire anketo yobukama bwa Isiraeli nkoko mukama yaragaine mara namombekera rwensinga yo kumufuka miramu kandi ntairemu omwanya gw'esanduku yendagano yomukama eyo yaragaine nabatate nkuru ichwe oro yabaire Misiri Enshara ya Solomoni Solomoni ayemerera omumaisho ga arutale yomkama omumaisho genteko yona ya Isiraeli ayimke mikono iguru agambati waitu mukama ruanga wa Isiraeli taliyo ruanga ondijo nkaiwe omwiguru obakaleere anga okuzimu owadondondo tochwandagano mara ogirira bairu bawe abakuulira ekisha ogobeshereize ebyo waraganisize omwiru wawe Daudi ebyo wamugambire okamugambira amazima kandi mbwenu wabigobeshereza omubushobora bwawo arweke waitu mukama ruwanga wa Isiraeli singa ogobeshereze ekiyoraganisize tata Daudi omwiru wawe oti ndikubonera omuntu wo kubandara anketo ya Isiraeli ekikuru bayijukuru bawe berinde omumirolere yabo bampulire nkoko iwe ompulira arweke waitu ruwanga wa Isiraeli singa ekyo waraganisize tata omwiri wawe kigoberere nawe mazima ko ruwanga wakutura omunsi leba neiguru edia kaleire tirishobora kumbumbatira lero rwensingegi eyo nyombekire eshurweki kyonka waitu mukama ruwanga wa Isiraeli owulire nshara yo mwiri wawe nokutakakwe owulire kutaka nshara yo mwiri wawe eyo ali kushoma aliwe kireki singa kiro na mushana uyemererwe nsingegi omwanya ogu wagambire kufuka mirwamu owulire enshara y'omwiru wawe karashomaga enshara ayurekeyirerwe nsingegi singa owulire okutaka k'omwiru wawe nokwa bantu bawe baIsiraeli kabarashomaga enshara bolekeyire omwanya ogu singa oyeme omwiguru omubusinge bwawe otuulire mara orora katuuliraga otuganyire omuntu kala liraga mutaiwe bakamuaniza akaija akanaira ali eyarutale omulirwe nsingegi singa oyemeye omuyiguru oramure abairu bawe omufakale omubona bonye okwo osaine kandi ataina ntambara omutaishure umurongole kondenana no burungibwe Oro abashirali barasingwaga ababisha babo haro kushangwa bakufakalire bakaija bakakutonga nao nibakushaba nibakutakao omulirwe nsingegi singa oyeme omwiguru ogarulire abaisiraeli obufu bwabo oshube obagarule omunsi eyo batungire baishe nkurubo kolitanga enjura ekaburwa kugwa kuba bakufakalire kabalishomaye enshara bolekeire omwanyogu ogu nao baketuza obufubu abo koliba wababona bonyize singa oyeme omwiguru oganyire iyanga lyawe lya Isiraeli obufubu abo obegese kukora ebirungi ebyolekeire ogwisize ensi yawe enjura ensi eyo wasikisize iyanga lyawe kensi eliterwa eifa anga endwara anga mushana ensi ekaya enyamwenge anga ekatabalirwa enzige anga ebiuka anga kababisha babo balibabunda omubigo byawe kyaba kibundoki anga ndwaraki enshara nokutaka ko muntu wena wena anga eyangaliona liona lya Isiraeli lilitaka mliomo akemanya enakuze kali mkya emikonoye agyorekeize wensingegi singa oyemo muiguru omubusinge bwawe obaulire obagalulire mara obajune iwe wenka niwe omanya ebitekerezo bya buli muntu buli muntu omukolere oko asaine niro yawe lili kuulira ebiro byona ebyo balitura omunsegi eyo watungire patate nkuru icho kutyo no munyamanga atali wayangaliawe lya Isiraeli aliruga ensiara arweirangaliawe arwo kuba baliulira irangaliawe no bushobora bwawe nebikorwa byawe ebyamani kalija akashomenshala ayurekererwe nsingegi osinge oyeme omuyiguru omubusinge bwawe omuulire omutunge byona ebyali kutakao awoniro amaangago nagali kumanya maraga kutina nkei yangali awe ya Isiraeli mara balimanya oko rwensingegi eyo nyombekire mwanya gokufuka milamu kandi abantu bawe kabaratabaliraga ababisha babo omungeri yona yona eyo iwe orabatwekaga bakashoma enshara borekere kigo ekyo baronkire narwensingeyo nkombekeire singa oyeme omwiguru owulire enshara yabo nokutaka kwaba obaye okusinga ababisha babo kabara kufakaliraga harokuba tabawo muntu nomu atafakara naiwe okabanigalira okabanaga omikono yababisha bakabatwara endole omunsi yabo yabara anga hai kyonka kabali yeshubao bali omunsi eyo batwetwem endole bakechuza bakakutakira bemire omunsi yobuzayi nibagamba bati tufakaire tuwabire twakora kubi kabali yetuza no moyo gwabo gwona n'emitima yabo yona bakakusha babolekere owabo ensi eyo watungire baishebo ekigo ekyo waronkire na rwensinga eyo nkombekeire osinge oyeme omwiguru omubushinge bwawe olire nshara yabo nokutaka kwabo mara obaye okusinga ababisha babo ogalulire abantu bawe abaliba bakufakalire n'entambara zabo ezo baliba bakukoleere obagirire embabazi omumaisho gabaliba babatwete endole bababone kubagirira ekisha kuba iyangali yawe marabantu bawe nyabwawe abo waire misiri omukyokezo kekyoma singa obone okutaka komwiru wawe nokutaka kweyangali yawe lya Isiraeli obawulire buli oro barakushabaga aro kuba okabashorora omumanga gona gensi baba iyangali yawe nyabwawe nkokwo wagambire omukanwa ka Musa omwiru wawe oruwa bayire nuya batate nkuru ichwe Misiri waitu mukama ruhanga Solomoni na Shabira enteko Ka Solomoni yamazide kushoma enshara amukama no kumutakira aimuka aruga omumaishoge ya rutale yomukama Maria bayire atekire maju ayimukize emikono eiguru ayemerera Aho mugisha enteko yona ya Isiraeli neira kaliyango ati. Omkama ayisirizibwe atungire iyangalie Isiraeli mirembe nkoko yaragaine. Taliwo kibuzileo abirungi byona ebyo yaragaine omukanwa ka Musa omwiruwe. Omkama ruwanga waitu aikali naitwe nkoko yaikaire na batatenkuru ichwe atatosigao anga atatunaga atuwe okumuulira tukulebyo alikwenda byona tukwate emyango ye nebiragiro bye nemigenzo ye ebyo yangire batate nkuru icyo ebigambo byange ebyo nataka omumaisho go mukama ruhanga waitu abijuke kiro na mushana asinge aganyire omwiruwe neyangalie ya Isiraeli kuonderana nebyetago byabo byabulikiro amanga gona gamanye uko mukama niwe ruwanga taliwondije arwe ekyo mubebe sigwa amukama ah, ruwanga waitu mwekomye ibiragirobye mukwate miyango yenkoko muri kugira na mambo enu ebitambo bya Solomoni omuliru ensinga omukama Solomoni n'abaisiraeli bona aboya bayira inabo batambira omukama ekitambo Solomoni atambira omukama ebitambo byemirembe ente enkumi makumi gabiri na ibiri n'entama era kimune gabiri niko mukama n'abaisiraeli baire bati rwensinga omugisha kirokyo nene kyo mukama a endaragati ya nyarubuga eri omumaisho garwensinga yo mukama omugisha kubaao niyo yatambirire ekitambo kyo kuokibwa nikitambo kyemyaka nebishaju byebitambo byemirembe haro kuba eyarutale yo mulinga yabaire eri omumabona go mukama ekaba erinke muno kutashobora kutambirwaho bitambo byakwokibwa nebitambo byemyaka nebishaju byebitambo byemirembe Kityo Solomoni na Isiraeli yona enteko mpango kwema abutayiro bwa amati kugoba akayiga ka Misiri bakorobugenyi ebiro mushanju omumabonago mukama waitu kiro na mushana akiro kya munana omukama Solomoni ataishurente enteko nayo emurazage bashuba omuka ni nibashanduka omumitima arwe birungi ebyo mukama ruwanga yakorere Daudi omwiruwe na Isiraeli eyangali